بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد da ljudi ponekada pobrkaju pojmove. Pa ponekad smatraju emanetom da je emanet koji im je dat, da im je to blagodat, da je to nimet. Onda izjednače emanet sa nimetom, a ponekad ili često ne znaju pravu definiciju nimeta. Šta je nimet? Nijamet je svaka blagodat koju ti Allah dao, rekao koje ćeš se još više približiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Da li to bio novac? Da li to bila supruga? Da li to bila djeca? Da li to bila kuća? Da li to bilo mjesto u društvu? Ako to sve što imaš te i dalje drži na Allahovom putu, dini slam, još te više približi Allah, budeš darežljiviji ako, ako se poveća meta, pa budeš bogobojazniji kad se oženiš. Pa budeš skromniji kad dobiješ djecu. Budeš blaži, marhametniji. Budeš većeg razumijevanja prema drugima kad dobiješ poziciju. E to je nijemet. To se može reći da je nijamet. A onaj nimet koji to odalje od Allaha, kojim te Allah iskuša, a ponekada kazni sa ni'metom, to nije ni'met. To je kazna. To je stidrak Allahovo iskušenje tebi, da ako padneš na njemu, prelazi se iskušenja u kaznu. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ arad Kaže Allah. A mi kad insanu kakav nime dadnemo, on se okreni. Opario se, kaže, nema ga niđe. Teška li je ta para i težak je taj novac koji te odvede u džamije, daleko. I teška li je ta supruga koja te svojom pričom i svojim ponašanjem odvede da ni o čemu drugo ne razmišljaš, samo da njoj ugodiš. Pa gdje džuma, kaže, džaba je žena veli protjev i sad nisam više sam, imaju dvoje djece, kaže moram zaraditi, nema me na džumu. Pa moraš li postit? Kaže ne mogu ni post, kaže teško mi radim, kaže valja zarad dinar. Boga mi težak je taj dinar i bit će on težak na sunnjemu danu. Kad se okači taj dinar obrat. Tako da nijamet ima svoje granice, ima svoje, svoj oblik. Ista stvar data dvojici ljudi. Jednoga približila Allahu i ostavila ga na džadi Islama, a ista, ta, je taj nijamet drugog odvelo u zabludu. O istoj stvari se radi. Jedna se zove ni'metom i na njoj se zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala. A drugo nije nijamet, drugo je kazna. Pa zbog čega je Arabi kazna? E, zato što se igrao Allahu. Zato što kad si dovio i govorio gospodaru moj, ko na dvojica u Kur'anu. Ja rabbi daj nam da imamo, mi ćemo zaista biti dobri. Čim budemo imali, svaki vakat u džami, pa šta me sprečava ovo? Alhamdulillah mi olakšao imam 2000 platu, imam ovo, dolazi, kar ništa ne mora raditi, postao gazda. Dobio mjesto u svome društvu, dobio poziciju. I šta će me sad da ustanem saba? spriječit će te grijesi moja babo. Šta će me spriječiti da odim na džumu? To što si svoje čitavo srce posvetio to, toj hiljade i tim parama i tim autima i tako dalje. E, to će spriječiti. I onda će to biti kazna, a ti stražio da Allaha da ti olakša. A u tvom srcu je bilo, ja rabbi dadni mi, mislio si da možeš Allaha prevariti. Da Allah ne zna ono što je u srcima daj Allah, samo se oparim, nijedan siromah neće pored mene proći, da mu ja neću dati. Pa se kasnije stisnu, kad god tako pita, najgori su, kaže, najgori su ljudi, oni koji, kaže, imaju, a kukaju. Jer samim time negira Allahu blagodat koju mu je dao. Zato Allah kaže وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ I zato ti pričaj o Allahovim blagodatima koje ti je dao. Reci zdrav sam bolan, nemoj malo te nešto bocne, kakav si vala, dervera se, kaj nije se ko prije. Pa šta je, vidiš li kaj dobro? Vidim Boga mi, kaj mogu i novine pročitati bez naočala. Možeš li hoda do džamije? Mogu, alhamdulillah. Možeš li ujutru doručkova smeta, ali ti šta, jedeš sve? Sve ja muka je, pa šta ti treba više? Pa vidi blagodati što smo nabrojali. A dovoljno da se po dan govori alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Zar nije dovoljno? Jeste. A emanet, e, to je onda posebna priča. Kad ljudi emanet vide nijemetom, povjeriš mu mjesto u društvu, pozicija mu povjerena, a on to smatra da ga je Allah time obradovao. Da mu je to nijemet i da je to samo za njega. E to je onda problem. Ashabi Allahovog poslanika, ali salatu kada bi i preuzimali emanet, da budu vođe, da pa budu emiri, da, su načelnici jedne općine i tako dalje, jednog vilajeta, da su halife. Oni kada bi to prihvatali, oni bi to shvatali emanetom, a ne nijemetom. Čak bi plakali na tom svojom poziciju. Pa Omer ibn Abdulaziz, kad nije, samo što nije umro kad je prihvatio, kada mu je kralj rekao ti si za mene nasljednik. Pa on prekinuo tada lanac prinčeva i kraljevstva. I zato ga islamski učenjaci nazivaju petim ispravnim halifom. Ali je plakao noćima na tom pozicijom. Zašto? Zato što Omer ibn Abdulaziz rekao sebi ovo ti je manet, ovo nije blagodat preko koje ćeš se ti okoristiti. Ne, ne, ne, nikako. Ovo je mane gdje će te Allah iskušat, hoćeš li biti kako treba ili nećeš. Pa dobro razmisli, brate muslimanu. Kad te Allah počasti manetu. jer Allah kad počasti emanetom, rekli smo kod nijameta ovamo. Ili ćeš to ispoštovat, pa će biti nijamet. Pa ćeš na onome svijetu, kad dođeš, kao što kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame, kada je Ebu Zer rekao, kada ga je Ebu Zer pitao da, da ga negdje postavi na neku poziciju, između ostalom kraju hadisa dolazi Ebu Zer. Vlast je, kaže, propast i poniženje na sudnjemu danu. Osim onome koji ga uzme onako kako je Allah zadovoljan, kako treba. E onda će taj da bude sa poslanicima, sa šehidima, sa dobrim ljudima. Ali Boga mi čovjek koji dobije poziciju, je snašao se maš, ali enoga kaže postao ministar, enoga postao ovo ili ono. Snašao se. Znači on smatra da je to nimet što je dobio par hiljada, pa tih par hiljada ode za noć. Pa zar nismo vidjeli, zar ne vidimo svojim očima da milioni znaju za noć otići? Milioni, pa i milijarde. Pa šta će ti milijarda kad gledam skoro na internetu snimak gdje se najbogatiji čovjek na svijetu ubija. Pored njega sjedi njegova supruga i on potpisuje kako ne može više čovjek. Ne može više da živi najbogatiji čovjek na svijetu uze pop i napise ovdje za minutu umri. Da Allah saču. Jer su te milijarde bile njemu blagodat ili kazna. Allah je kazna. Džabom milijarde. A onaj dedo što ima penziju od 200 maraka, 300, pa zahvali Allahu Đalešanuhu na onom hljebu i na kahvi ono jutarnjoj, što se može da osoli kajmak, onda posoli krišku, to je blagodat. Pa taj dedo s tom kriškom ustane pa i podne klanja. To nije kazna. Nemoj ko da pomislio da taj manjak nijameta kod njega, što on nema za, za ujutru da se najede mesa, da, ovo, da je on nešto uskraćen. Ničim on nije uskraćen. Samo treba da se malo strpi, a na sudnjemu danu svi će onda da progledaju. I ko nije vidio i ko jest. Svi će onda da progledaju. E onda će se neki dobro obradovat i reći hvala ti Allahu što si mi uskratio na, na onome svijetu. Pa da sam znao sebe da reguliše. A neki će se dobro ražalostiti zato što nisu znali na kojim način treba postupiti na ovome svijetu. I nemojte nikada u svom životu, kad dobijete emane, da ga smatrate nijametom. Emanet je emanet, što znači povjerenje. I kad dobiješ neko mjesto, povjeriti se nešto. Pa preko toga kaže, ono, postoji direktor pa ima dobru platu. Jel taj direktor poštuje i ispoštuje ono što mu se naredi. Jer on, taj isti čovjek, jel milostiv prema onima koji su mu podanici ispod njega? Jel pravedan prema njima? Ili je silnik i ovakav onakav? Ako je prvo blago se njemu. A ako je drugo, Boga mi to nikakav, nikakvo, to je pronevjera emaneta i nikakva ta blagodat nije. Tako da znamo da razgraničimo šta je emanet, šta je nijamet. I nikako to dvoje da ne pomiješamo. Onog trenutka kad budemo pomiješali emanet i nijamet, vidjet ćeš kako se ljudi otimaju za funkcije. Vidjet ćeš kako ljudi samo sebe uguravaju. Samo da se on kao ja se moram, ja sam sebi alhamdulillah štelio, meni je fino. A dobro, šta je s drugim bratom muslimanom? Pa kaže, bit će, Allah će svakog obskrbiti. Pa jest. Ali tebi je da taj emanet. Možda imaš priliku da drugog brata muslimana isto dovedeš onaj, na mjesto gdje će on koristiti svom narodu, gdje će se zaposliti. Međutim, e, to su, a ashabi nisu takvi bili prve generacije muslimana sigurno nisu takve bile. I zato je kod njih išlo glatko, a zato kod nas često ne ide glatko. Pa kaže, šta evo, alhamdulillah, radimo i... Ali nema se. neku noć nazovem jednog insana i tako u priči kaže on, ma nema se, kaže, čak se možda i u dugove ušlo a nema ga godinama, samo radi. Alhamdulillah, odite do mraka. Radi čovjek. I to je fino da musliman ima da radi. Da ima kod sebe radnik. Pa rekao, vjeruj mi, što onda nek uzme tespih u ruku, rekao i nek zikri. Ako će udugove. Ako ćeš udugove s biznisom, radiš već 15 godina taj biznis. Vrate moj, džamija, svaki vakat, jedi onaj pogače i, i, i kajmaka, jer tebi to ne ide. zado se ovamo na Dunjalku, nemate nigdje. Alhamdulillah radi obskrbe. Da i druge muslimane obskrbiš, da rade kod tebe. Sve je to u redu. Ali profitiraj, brate dragi, makar imaj ti para. Ako se već toliko se zado za Dunjaluk. Savjetujem svakog muslimana, ako se već zado, da imaš nekakav svoj biznis, da odjeta do omraka radiš, da dođeš kući, samo klanjaš jaciju i odmah ti glava na jastuk, makar zaradi pare. Nemoj sebi dozvoliti da nakon 10-15 godina u nekakve dugove ulaziš zbog toga. Nego budi čovjek koji je imućan, zaradi, pomozi drugim muslimanima koliko možeš. Molim Allah da ove riječi budu od koristi. Svima nama još jednom čestitam svakom muslimanu za novu godinu koji neće proslaviti, novu godinu koji će ostati svojim porodcama, čuvati svoju tradiciju, din islam, svoju čast, svoj obraz, svojih čeri, svojih sinova i koji će na jedan fin način reći svoju djeci, djeco naša nije ovo naše. Ovo urlanje i plašenje beba i stariji ljudi, i skakanje i, i izluđivanje i onda da se svako plaši po ulicama šta će se desiti nakon 12 kad se oni ponapije i izađu napolje to nije naše i ja ću biti najsretniji onog dana kad nijedan musliman u Bosni i Hercegovini ne bude to slavio i kad svi ostanu u svojim kućama i kad ne bude onog novogodišnjeg programa. Molim Allah da nas pomuni u svakom hajru. Subhanak Allahumma hamdika, la ilaha